malam a shekh isaka yunus ya miƙa ma wani rabul zaura biyu ya ƙara ah, Allah ya bada zama lafiya to amma mu abinda muke nema wajen honorable so muke zaurawa ɗari da za a aurar kowace bazawara muna fatan honorable muhammad ali ya ɗauki nauyin shimfiɗa mata abin sallah me muke nufi da abin sallah kafet a shimfiɗa mata kafet a falo da kuma ɗakin kwana insha Allah wani lokacin muna sa ran wani da ɗauki nauyin wannan ya rufe ɗaki ɗari da kafet insha Allah ga waɗanda ba su sani ba shugaban wannan kwamiti na kaduna na aurar da zaurawa na wurar da zaurawa shine Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani yana rike da irin mukamin da Sheikh Daurawa yake rike da shi a Kano insha Allah sai dai Kano ba Kaduna ce. to amma duk da haka muna fatan Allah ya yi ma malam jagoranci ya kwatanta abin da zai iya yi haka kuma duk wanda suke tallafa masa su ma Allah ya musu jagoranci ah, kuma muna da ofis a unguwan sarki wanda insha Allah ta'ala wani lokaci nan bai dadewa ba za mu kira shi malam a kafofin watsa labarai bayani da hoton ofis da inda office din yake da yadda office din zai wakana a ciki har da guidance and counseling office wurin da in an samu matsala tsakanin miji da mata can za a rika zuwa me kwanki je kotu kina fadan sirri kowa da kowa na ji mijin kina fadan sirri kowa da kowa na ji a wannan ofis akwai bangaren mata akwai bangaren maza abin da ya shafe ki za a tura ki wajen mata abin da ya shafi mai gidanki za a turo shi wajen maza insha Allah wannan ofis yana gugun sarki kuma nan ba da tsaya ba za mu sanar da ku wannan ofis insha Allah um, yanzu za mu gayyaci shugabar ok yanzu za mu gayyaci waɗannan a zaura guda uku da aka ce a ba su wannan kunshi da ba san komai a ciki ba amma mun san alkhairi ne a ciki don haka zan mika abin magana ga daharatu ta kira waɗannan mata guda uku malam shaddaurawa ya mika guda Sheikh Isaka Yunus ya mika guda, Honorable Muhammad Ali ya mika guda. To masha Allah. A gurguje wanda ta zo na ɗaya a halartar wannan taro ita ce Zuwaira Abubakar daga ƙungiyar Al-Ihsan Foundation. Zuwaira Abubakar tana nan? To masha Allah. A tajir ta ta farko a halarta wannan taro a cikin zawarawa da suka halarci wannan taro yau cikin ɗari da za a aurar Zuwera abubakar daga ƙungiyar al-ihsan foundation ga Sheikh aminu daura nan zai mika mata kyauta Allah ya saka da alkhairi wanda ta so ta biyu ita ce Lubaba suleiman har yanzu dai daga kungiyar al-ihsan foundation zuwa eh, Lubaba suleiman a ɗaɗɗaga ƙafa Lubaba suleiman ita ce ta so ta biyu a halarta wannan taro na yau kun ga sun nuna mahimmancin wannan taro Allah ya saka da alkhairi wanda ta so ta uku ita ce zainab bala daga ƙungiyar imwan zainab bala honorable muhammad ali zai mika mata wannan kyauta allah ya saka da alkhairi ubangiji kuma allah ya kawo wanda ya fi shi duk wanda allah ya bashi dama allah ya bashi ikon yin gudunmuwa a wannan tafiya allah ya sa mu dace sadarwa na ƙarshe ƙungiyar imwan initiative for muslim women of nigeria muna da national delegate conference insha Allah wanda ke zuwa 20 zuwa 23 ga wannan wata muna neman haɗin kanku ku zo ku ba mu goyon baya akwai ƙaddamar da ainihin ƙungiyar da kuma a ah, taro inda za mu tara dukkan wakilanmu na Najeriya ga baki ɗaya har da Abuja. Allah kuma ya sa mu dace. 22 ga watan Jun din nan za mu haɗu a Silverstone Katuru Road unguwar Sarki Kaduna. Ranar za mu ƙaddamar da wannan ƙungiya kuma za a tattauna ne akan a tarbiyyar yara da kuma mace a matsayinta mai wanzar da zaman lafiya. akwai wani sako kuma daga amwa almanar women association amwa su ma suna da taro na musamman da za su yi taro akan ramadan za a yi wannan taro sha hudu ga watan yuli wato july karfe tara a almanar academy in allah ya kai mu za a tattauna a kan al'amura da suka shafi Ramadan da kuma musulmi na kwarai insha Allah sha hudu ga watan Julai na wannan shekara ƙungiya almanar za su yi taro mu gudu tare mu tsira tare kuma suna da wani taro 22 ga wannan wata taron 'yan mata da da za a yi arewa house insha Allah Allah ya ba mu iko ganin wannan rana Allah kuma ya sa mu dace da fatan yau dai mun karu zawarawa kun ji dalilin da yasa aka tara ku na san da yawa sun ji tsoro sun ɗauka daga zuwa yau za a ce ga miki haka ne ko ba haka ba to dalilin tara ku shine a yi muku nasiha a yi muku jawabi akan sirrin zaman aure da illa zama ba miki muna fata abinda malamanmu a sheikh aminu ibrahim daurawa da a sheikh ishaq Yunus almadami da kuma abinda Honorable Muhammad Ali dan majalisar mu wakiltar Kaduna ta Arewa da kuma mai girma matan gwarma sai mana Allah ya taye mana tasiri a rayuwarmu Allah kuma ya saka muku da alkhairi yanzu mu kira wanda za ta yi mana jawabin godiya shugaban tafiyar nan gabaki daya shugaban kungiyar Form 1 Hajiya Sa'adatu Saudatu hajiya saudatu za ta yi mana jawabin godiya Terima kasih. Amen. yanzu lokacin da za kira malam na su da ya rike mana wannan taro da addu'a da kuma fatan da yin saba bayan addu'a kowa zai bar nan lafiya ko mai yi gidan sa lafiya malam na su kuma to kana ma da ke ana tarwa taron ilmon zai fara da shi ne zuwa da yi da kuma ranar da shi a nan da ya ta ko da ke da kuma wannan babban malami namu da ya ɗauko wannan aikin alheri ya haska mana ya shirya shi ga shi har yau an fara wannan tafiya muna roƙon Allah mai gina ɗaukaka ya sanya shi a cikin mizanin ba da shi da gwamnatin jihar Kano da ta bashi dukkan support da goyon baya sannan kuma da sauran malamai da suka ba da haɗin kai kama da zuwa gwamnatin jihar Kaduna ita ma da turin wannan al'amari ta ba da goyon baya da malamai su mana ita yin su waɗanda suka rubuta wannan al'amari su abu abdurrahman da sauran ɗan kwamiti muna roƙon Allah ne girma da kuka ya haɗa mu a cikin ladabi mai sa ya zama sanadiyar tsira a gare mu waɗannan bayan Allah kuma da Allah ne girma da kuka yadda aka fara wannan al'amari da su muna roƙon Allah ya azabta ku da mazaje na gari ya ba ku zaman lafiya a cikin gidajen ku Allah ne girma da kuka ya ce mu gaba ɗaya albarkacin fatiha bismillah إياك نعبد وإياك نستعين لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين